Prieks un paldies par to, ka eh, izdevās atrast laiku, lai atnāktu arī aprunāties. Nu, nav jau tālu jānāk, tepat blakus sēkā. Uh, eh, nu, tas gan tiesa, jā, bet tas, eh, kas parasti ir vistuvākais, arī bieži vien ir vistālākais uh, ceļš, Retāks kas ir jāmēro. Viesis. Jā, tieši tā, tieši tā. Bet uh, ķeroties pie lietas, labajā ziņās gribas uzzināt par labām lietām, un es aicinu parasti cilvēku, par ko es tā pie sevis vismaz domāju, tā ir laba lieta. Kas ir katoļu ģimnāzija vai ir laba? Uh, Es domāju, ja izturējusi laiku pārbaudu 32 gadus, būs gana laba lieta. Nu, e, laika pārbaudi jau var būt arī kā nomocīšanās <laughs> vienkārši 32 gadu garumā. <laughs> <laughs> nu, šogad mums pilnīgi uh, pārsteidz, kad ir skolēnu pieplūdums. Nu, līdz šim mums bija pa vienai klasē no 1. līdz 12. Šogad mums ir divas pirmās, divas otrās un divas desmitās, par ko īpaši prieks, ka vidusskolā ir vairāk nekā 60 skolēnu. Aha, bet eh, tātad eh, tas labums tiek mērīts skaitļos, ja? Nu, savā ziņā... Uh, Vecāki es jau nesaku, balso. ka tas ir kaut kas slikts, vai ne, <laughs> bet es vienkārši ziņa, provocēju vecāki, šobrīd. Jā, vecāki izvēlas tātad katoļu ģimnāziju, nu, saviem bērniem. Mēs katrs kā vecāks vēlams savam bērnam to labāko. Un uh, arī vecāks izvēlas to labāko skolu savam bērnam. Uh, viens, protams, varbūt uh, tīri akadēmiskie rādītāji, bet otrs ir vide. Un es eh, klausoties intervijās, īpaši desmito uh, klašu skolēnu vecākus, uh, sapratu, ka viņi, viņiem svarīgākais ir vērtības un tas, ko skola sniedz ārpus uh, parastā kurikuluma, mācību programmām, standartiem, tieši vide, tieši vērtību izglītība, audzināšana Un, eh, nu, lai būtu skaidrs, kas ir ģimene, piemēram. Nu, Viennozīmīgi. To jūs jā. mācat, ja? Jā. Uh, nav neviens, ne, nav pārmetis, ka, nu, paga, paga, kāpēc jūs tādas lietas mācat, tagad taču modernā pasaulē ir pavisam cita izpratne par ģimeni. Nu, acīm redzot, tās ģimenes pie mums neatnāk. Tomēr, tomēr vai ne, tad, tā, tad selekcija Jau, kaut kāda notiek, es, es domāju, tāda dabiskā. ka mūsu nosaukums eh, dabiski pasaka. Pasakat ko? kad šeit uh, par ģimenēm ir skaidrs priekšstats. Būs tētis, māte un bērns. Ļoti jauki. Tātad katoļu ģimnāzija tā ir skola no 1. līdz 12. Eh, klasī. Tā ir ģimnāzija. Ar, vidus, ar vidusskolu tātad var Jā. iegūt, vai ne? Kas vēl bez vērtībām un kādas tad ir tās vērtības, kas tad tiek mācītas tātad par ģimeni, ja? Uh, Vai tas ir pats svarīgākais? Eh, nu, tas bija klasē, kā piemērs, piemēram. teiksim, eh, arī pirmā klasē tas ir svarīgi. Jebkurā klasē, eh, kad bērns, bērnam ir skaidrs, kas ir ģimene, tas bija kā piemērs Aha. to, ko visbiežāk minēja vecāki. Nu, tā, kad, vi, kad viņi nāk, jā, lai, lai tas būtu skaidrs. Mēs skatāmies, nu, kas, kas ir tas labums. Nu, tā vide, savstarpējās attiecības, cieņa, Jā. Eh, no kurienes bērni to ierauga, no pedagogiem, skolotājiem, atbalsta personāla, tehniskiem darbiniekiem, jebkura cilvēka, kurš strādā izglītības iestādē. Tā vide tātad domāts ar to ir tāda cieņpilna, cieņpilna atmosfēra, jā, kas tiek jā. veidot. Ja? Daudz bērni atnāk no uh, lielajām skolām, teiksim, uh, valsts skolām, kur tūkstots pārbērni, un viņi ir izjutuši kaut kādu mobbingu. Vai tas nozīmē, uh, ka katoļu ģimnāzijā nav mobbinga? Cenšamies uh, viņu saknē ātri ieraudzīt un novērst. Es neteikšu, ka pavisam nav, bet eh, tad tajās klasēs, sevišķi pusauģu vecumā, nu, šī parādība ir novērojama. Tad mēs aicinām speciālistus, kas ved uh, dažādas pasākumus bērniem, teiksim, saliedēšanās, uh, dažādas uzdevumus, veids ar viņiem. Nu, protams, arī klases audzinātāji vai kapelāns vai mūsu skolotājs uh, visādi cenšas to uh, caurvīt, ne tikai audzināšanas stundā par to runāt vai ticības mācības stundā, teiksim, bet jebkurā mācību priekšmetā. Vai tā būtu dabazinība vai latviešu valoda? Tā kā skaidro, ka mobbings ir slikta lieta un tas nav Nē, nē, to parāda ar, šeit, dažādiem, ja? ar dažādiem paņēmieniem, kā es teicu, spēles veidā, vizuālā uh, mākslā zīmējot kaut ko, izsakot. Uh, dažādi pedagoģiskie paņēmieni un metodas, kā to izdarīt. Labi, ir, tā tad ir vērtības, kas ir laba lieta, protams, un, un uz to e, daudzie arī uzsvērtu un, un mm, pateicības droši vien teikt un tā tālāk. Kā ir ar akadēmiskiem sasniegumiem? <laughs> Jā. E, tātad... Vai, vai, vai katru ģimnāziju nozīmē, ka mēs tur par vērtībām, par ģimeni un visādām tādām lietām, bet mēs pievēram acis uz akadēmiskiem Jā. sasniegumiem, vai man kā ļoti, tad īsti Man ir? ļoti patīk šis jautājums, jums, eh, paldies, Jāni, jo tur ir tieša korelācija. Lai bērns labi mācītos, viņam vajag drošu vidi. Viņam ir jājūtas, ka viņš ir pieņemts un viņš spēj attīstīt savu spējas un talants vismaksimālākajā veidā. Ja pret viņu uzturas uh, ar, ar gaidām, kad viņš to varēs izdarīt, viņš arī no viduvēja var pacelties eh, un savos sniegumos un parādīt kaut ko augstāku, ko varbūt viņš nevarēja pats iedomāties, ko ierauga pedagogs. Nu jā, un es tā skatos, ir rokās vesela kaudze ar, ar mapītēm un, un bukletiņiem, kas e, ar mērķi parādīt, ka jā, nu, šī korelācija arī ļoti spēcīgi e, izpaužas sasniegumos. Jā, jā nu, tātad viens ir e, to, ko mums valsts mēra un ko katrs var redzēt uh, teiksim, centralizēto eksāmenu rezultātā angļu valodā Rīgas katoļu ģimnāzijas eh, skolēni uh, ir sasnieguši 13. vietu no 300 skolām Latvijā. Eh, starp visām ģimnāzijām 11. Mm, vieta no 40. Nu, tas, tas ir labs rādītājs. Uh, un tādēļ arī, ka mums ir spēcīgs valodu uh, bloks, uh, mūsu ģimnāzija apgūst gan uh, spāņu valodu, gan itāļu valodu un angļu valodu no pirmās klases uh, pat 5 stundas nedēļā. Tādēļ mēs piedalāmies arī dažādos starptautiskos projektos. Un viens no tiem ir Erasmus projekts vairāk gadu garumā, uh, ko organizē Latvijas Universitāte kopā ar Nar Varas Universitāti un Tartu Universitāti par uh, eh, likumisko audzināšanu, kā jau teicu, vērtību audzināšanu. Un mēs bijām pilotu skola no 1. līdz 9. klasei, audzināšanas programmas uh, aprobācijā un veiksmīgi palīdzējām Latvijas universitātei to īstenot, eh, pedagoģijas un psiholoģijas fakultātei. Un Pašlaik mēs aprūpējam uh, šīs Erasmus programmas ietvaros vidusskolas programmu. Uh, citi brīnās, vai tā vidusskolā vēl jāaudzina. Jā, mēs joprojām pievēršamies audzināšanas stundās dažādām tēmām, uh, īpaši skatoties mūsu laiku zīmes un izaicinājumus, kāda ir liberālajā pasaulē, sekulārajā un kā skolēnam, kurš ir ieguvis šo vērtību izglītību, kā viņam atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Un uh, vēl mums ir tāda iespēja šogad pirmo gadu uh, mūsu skolēniem, vidusskolēniem ir iespēja iegūt uh, dubulto diplomu Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu vidusskolas diplomu. Tas nozīmē, uh, ka viņi uh, ikdienā klātienē apgūst Latvijas uh, programmu standartu un uh, papildus attālināti 4 līdz 5 stundas nedēļā apgūst tādus priekšmetus, kas nav mūsu uh, programmās un standartos Latvijā, teiksim, uh, Amerikas vēsture, uh, menedžmenta programma, uh, dažādas uh, angļu valodas padziļinātas uh, mācības, un uh, tas viņiem dos iespēju gribu uzsvērt, mēs esam vienīgā skola Latvijā, kur pašlaik šādu līgumu ir noslēgusi ar Amerikas Savienotām valstīm. Eh, beidzot 12. klasi startēt jebkurā eh, Amerikas augstskolā. Un šeit pirms ejam muzikālā pauzē, man gribas tā provokatīvi, kā ir, vai mēs eh, neveicinam mūsu jaunās paaudzes aizplūšanu no Latvijas tādā gadījumā? Mums... Vai ir jau aizbraukuši kādi, ir atgriezušies kādi, vai kā nu, ir? 32 gadu pieredze rāda, ka gan mūsu pedagogi, gan skolēni, absolventi, kas ir uh, beiguši uh, katoļu gimnāziju, ir devušies ārzemēs, studijās, darbos, bet ir arī atgriezušies gan no Norvēģijas, gan no Francijas, gan no citām valstīm. Tātad laba pieredze. Nav, nav riska eh, pazaudēt šos cilvēkus Latvijā. Nu, ja, sirds, ja sirds ir īstajā vietā, Bet Tad, uh, katoļu ģimnāzija, protams, sirdī arī jā, iestēl, lai tā jā, būtu īstajā. Jo jā. mūsu, mūsu moto ir tīra sirds tīrā vidē, <laughs> un tas arī par to sirdi. Tas par to sirdi, e, par to mēs arī parunāsim, jo tik daudz ir uh, tikumiska audzināšana, uh, e, bērtība, izglītība un tādas lietas, un tas tiek pasniegts kā kaut kas unikāls, un tad man tāds jautājums – Bet kā tad ir, vai tad eh, nekur citur neko nedara šajās jomās, bet tas būs pēc muzikālas pauzes rāduma arī klausītāji ar jums grib atgādināt, ja dzirdat mūs un gribat iesaistīties šajā sarunā ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās arī ar saviem pieredzes stāstiem, nu nezinu, kā vecāki vai kā uh, absolventi, tad, protams, jūs to varat darīt, sūtot īziņas 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2 vai zvanot 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1 par katoļu ģimnāziju un kā tad tur ir ar tām vērtībām, ar vērtību un likumisku audzināšanu, man liekas, ir, ir tā vērts, lai nedaudz dziļāk paraktu šajā jomā. Bet tas jau pēc muzikālas pauzes kopā ar katoļu ģimnāzijas direktori Annu Jermakoviču. Functify! Come on. About to do it like this, about to do it like this, y'all. Yeah. Uh. When I sit back and imagine life without you, I can't find. take that from me. you need some proof, but when more know I need than to feel you. When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here. gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me, you wrecked me. Love came crashing in, never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in, you wrecked me. That's how I know. That's how I know. I needed nu, mēs tā ļoti enerģiski šo pauzi aizvadījām. E, šeit sveicināt esmu es, priestēs Jānis, raidījums labās ziņas un kopā ar Katoļu ģimnāzijas direktori Annu Jermakoviču runājam par Katoļu ģimnāziju, kas tas tāds ir un, un, un varbūt tās man tāds ļoti varbūt tās pašsaprotams direktorei jautājums varētu šķist, un tomēr, iespējams, ka ne visiem klausītājiem tas ir tik pašsaprotams kāpēc vispār ir vajadzīga tāda katoliskā vai kristīgā, ja gribas plašāk, izglītība? Nu, pirmkārt, tātad uh, šī skola ir tapusi tādēļ, kad ir vecāki, kuri vēlas saviem bērniem kristīgi audzināšanu, un kuri vēlas, lai bērns iegūst ne tikai uh, zināšanas, kādos mācību priekšmetos un viņu sagatavot nākošam izglītības posmam, tieksim iestāšanās universitātē, augstskolā, bet ka viņš arī būtu vērtīgs sabiedrībai cilvēks, labs cilvēks. Un tas uh, iet roku rokā. Aha, un, un uh, katru gimnāziju pretendē uz to vērtīga, laba cilvēka sagatavošanu šeit. Jo, nu, jau pirms pauzes, protams, arī daudz tika uzsvērts eh, tādas lietas kā likumiskā audzināšana, kā vērtība, izglītība, vai ne, un, un viss, viss tas. Nu, es tādu kas... vienkāršu piemēru, es man jā, patīk ar jā, piemēriem. Jā, jā, jā, nu, ļoti teiksim, labi, ļoti labi. devītās klases skolēni, nu, gadās visādi spēcīgi jaunieši eh, garderobē, viens velk durvis, otrs stumi, nu, kaut kā viņus tur Nav mums spēcīgas eņģes, nu viņas tur ir cietušas. Nu, tad tur vēl blakus stenderi un vēl kaut ko. Un... <sighs> Ja direktori, nu, ko darīsim? O, mēs izremontēsim, mēs izremontēsim, mēs varam. Un es to droši varu teikt, ka nu, viņos tā sirdsapziņa nostrādā, un viņi man nav jāstaisa kaut kādas pārbaudas vai izmeklēšanas. Viņi momentā zina, <laughs> ko viņi var, un viņi, es ticu, bet ka viņi, viņi to izdarīs. Bet viņi varbūt tādu padomu, ak, šausmas direktori, nu ne. būs slikti. Nevis sirdsapziņa, bet baidos no sliktuma, kas var nākt pār galvu. <laughs> es domāju, ka ne, viņi ir pietiekami atklāti. Pusauģis saka, ko domā. Vispār pusauģis 13 līdz 16 labākais vecums, viņi neliekuļo. Neliekuļo. Labs ir, e, tā arī ņemam pie vārda šito, bet e, gribas nedaudz vairāk saprast e, tas, tas unikālais, par ko tika runāts, uh, Es nezinu, vai tas tiešām ir tik unikāli tikai katoļu ģimnāzijai, tā vērtība audzināšana, tikumiskā audzināšana. Nē, nu, mēs teiksim visās kristīgās skolās, arī tavs kristīgās vidusskolā, Liepājas uh, katoļu pamatskolā, Reizeknas katoļu vidusskolā. A, nu, kā tas, ir ar tām, kas sevi tā kā nekādā veidā tieši nesaist ar kristīgo kaut kādu baznīcu vai vidi un tā tālāk, vai viņi tātad tajā skolās uh, vispār ne, nepievērš vērību šādām lietām, vai kā ir? Nu, Man, es vienkārši ar ziņkārību. Jā, jā un... ir pamainījušies eh, nosacījumi, agrāk bija iespēja vecākiem izvēlēties ētiku vai kristīgo mācību, no 1. līdz 3. klasē, 7. klasē vēl bija ētika, nu šīs ētikas vairs nav 7. klasē mācību programmās. Uh, ir, kur vēl joprojām uh, uz direktoru iniciatīvas un vecāku iniciatīvas notiek Uh, ētikas vai kristīgās mācības stundas, bet tas ir izņēmums, nevis likums, un tas ir tā kā pulciņš vai fakultatīvs. Jā, bet tas tā būs tad, nu, tā kā nodarbība, jā, vai ne pulciņš jā. vai nodarbība un tādas lietas, bet es tā saprotu, ka šeit tiek runāts ne tikai par, kad runā par likumisku audzināšanu vai vērtību audz, izglītību, ka tas nav tikai par viena priekšmeta jā, eh, protams. esamība, ne? un tāpēc man, man tā drusku... Tā vide. Nu jā, un tāpēc tā man tā interesē, vide. kā, kā ir, Pro, varbūt tās, ka man vajag jautāt citiem, bet eh, ne tām, teiksim, sekulārajām skolām, bet eh, tomēr, ja tas tiek tik ļoti uzsvērts, ka te ir tikumisku un, un vērtība audzināšana, man gribas noskaidrot arī to pusi, nu, teiksim, pirms tad iedziļināties šajos jautājumos. Daudzās skolās ir jaunsargi un jaunsargu pulciņi, un mūsu Um, šīs uh, pulciņa vadītājs. Mēs noteikti gribam jūs, ko lai saka, kādēļ, nu arī tas pats vecums, 6, 7 klase, 13 gadi, 12, 13 gadi, nu tāds aktīvs pusauģis vecums. Viņi visi runā latviski, viņi visu saprot, viņi visi var izteikties, viņi, nu, viņi nav jāspiež, viņi ir mhm. atvērti. Mhm. Nu, tas parāda, ka viņi jūtas droši, attiecībā pret pasniedzēju, pret skolotāju, pret pedagogu. Tātad viņi to ir pieredzējuši savā dzīvē, ka pedagogam var uzticēties, ka viņš viņam vēl to labāko. Un, un šī brīdī es izmantošu iespēju pateikt, ka mums ir ļoti paveicies, kad Rīgas katoļu ģimnāzijā strādā arī trīs klosteru māsas. Māsa Marija Stefana, kas māca mūziku un ir audzinātāja, māsa Tabita, kas māca gan matemātiku, gan dabas zinības un ir audzinātāja, un māsa Diana, uh, kas māca gan literatūru, uh, gan uh, ticības mācību. Viņas visas arī māca ticības mācību. Bet tas kā priekšmets, bet viņas māca arī citus priekšmetus, un tajā citā priekšmetā, vai tā ir muzika, vai dabas zinības, vai literatūra, nu, tas caurauž tas kristīgais skatījums. Un tad tam skolēnam ir tāds pilnvērtīgs uh, pamats redzēt kristīgo izglītību, darbībā. Un tagad uh, neparedzēts jautājums un ļoti uh, skandalos jautājums, vai ir droši ar māsām uh, skolā? Pilnīgi nu, to es tā prasu. Mēs tā smejamies, ne, bet, bet visi tie skandāli, kas ir bijuši baznīcā, varbūt tās kāds tagad domā pie sevis, ak, šausmas, šausmas. Nekas tāds nav sa, sa, sastapts un ir droši. Kā jūs nu, nu, panākt, kad ir droši? Jautājums tāds. Uh, Nu, tās ir cilvēciskās eh, personāla kvalitātes, nu, personība. Pirmkārt, viņi ir klostermāsas ar pirmkārt ir cilvēki. <laughs> viņas ir iegūšas uh, attiecīgi izglītību, un viņas attiecīgi ir arī iegūšas formāciju. Un tas viens otru papildina. Um, bez māsas Marijas Stefans mums nebūtu tik brīnišķīgs mūzikas stundas, un nebūtu tik brīnišķīgas svētās misas, kur mūsu skolēni saka, kad atnāk ciemiņi, prasa, kas jums ir tāds īpašs skolā. Uh, mums ir svētās misijas. Mēs tur dziedam, viņi paši tur lūdzās un lasa svētos rakstus un dzied psalmus. Tas ir viņu dievkalpojums. Es pilnīgi par to esmu pārliecināts, jo esmu redzējis un pats ir eh, bijis tādā uh, dievkalpojumā, vai ne? Bet jautājums tomēr ir drusku citādāks. Neapšaubu kvalifikācijas Jā. un talantas un tā tālāk, vai ne? Bet manuprāt arī ārkārtīgi būtisks. Nu, krietnums, eh, ja cilvēks ir krietnis, viņš ir krietnis Labs ir. Tad, eh, tad tagad eh, eh, mums vēl ir brītiņš, tad tagad kas ir krietnums, kas ir likumiska audzināšana, kas ir vērtība audzināšana? Varētu to drusku vairāk tā kā izvērst. Nu, es, tāpat kā uh, pārbaudīja, bija um, Manuels Fernandes pirms savu pētījumu par likumisku audzināšanu, pārbaudīja Latvijas iedzīvotājs. Nu, viņš tā kā spāns, domāja, te Latvijā neviens nezin, ko nozīmē vārds tikums. Uh, Un mums vien brīdi tā kā sabiedrībā bija novirzījies, ka mēs, ko mēs saprotam ar tikumu. Bet mēs visi zinām no latviešu tautas dziesmām, no, no mūsu tautas vēstures, kas ir tikums. T mēs zinām, kas ir darba tikums. Mēs zinām, kas ir likumīgs cilvēks, neskatoties tikai to seksuālā virzienā. Un tāpat par krietnumu, kas ir krietni uh, padarīts darbs, kas ir uh, nu, krietna rīcība labi, nu pieņemsim, ka mēs zinām. <laughs> es domāju, ka visi radio klausītājs zina. <laughs> nu jā, nu pieņemsim, ka mēs zinām, bet eh, nu, un, un, un es te mēģinu tā kā uz tādu filozofiskāku, varbūt tās eh, plašāku skatījumu, bet kāpēc vajadzīga tāda tāda lieta ir tā krietnums, tas tikumis, tikumis nu, ja mēs domājam un, un skatāmies un vispār lietas. par mūsu valsts vai vispār sabiedrības mhm. mhm. nākotni, mhm. uh, tad visa sakne ir izglītība, visa sakne ir audzināšana. Uh, vislielākie uh, ieguldījumi, protams, atmaksājas ilgtermiņā, un tie ir tie, ko mēs ieliekam izglītībā. Teiksim, es esmu pagājušā gadsimta, atvainojos par vārdu produkts, un uh, to, ko es esmu iemācījusies pagājušā gadsimtā pārnes uz šo Tāpat tās mēs gaidām un sagaidām no mūsu skolēniem, ka viņi turpinās mūsu valsts attīstību un būs tie, kas šīs mūsu gan nacionālās, gan kristīgās vērtības uh, aiznesīs pēc 20, 30 un 50 gadiem.